Qui trai, hu tran ostrachinen kai halken potamos cateferen. Hede ostrchine te halkei elegen. Macrothen mu columba kai me plesion e anharmoi su propsauses cataclomai can ego me thelusa propsauzo hoti episphales est bios peneti dunastu harpagos plesion paroicunti.